Sura 98. Al-Bayyina Dokaz jasni. Medina. Osam ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. رسول من الله yatlu suhufan mutahhara od Allaha poslanik koji čita listove čiste fiha kutubun qajima u kojima su propisi ispravni وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة odvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju, i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci bit će sigurno u vatri džehennemskoj. u njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. Inna allazina amanu wa amilu salihati ulaika hum hajrul barija. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Jazauhum ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći. u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga.